Můžeme začít. Tak. Tak vážení přátelé, budeme tedy pokračovat. Já ještě vám dlužím jednu informaci, že e, ta e, poslední přednáška e, nebo setkání tedy s paní Farářskou a bývalou biskupkou Šilerovou se dnes konat nebude, protože ona má nějaké neodkladné právě farářské povinnosti, které na ní tak jaksi padly via fakty, abych tak řekl. Takže to setkání s ní eh, je přesunuto až vlastně do bloku, který moderuje eh, Honza Makovský. No. <clears throat> Takže tu eh, eh, dnešní vlastně triádu E, uzavře náš vzácný a vlastně jediný zahraniční host, e, pan profesor Miroslav Marcelí, e, který mm, aspoň tedy podle informací, které mám, vede katedru elektronické kultury a semiotiky, ano, na, v Praze, že? Ano. A E, a působí také dále na své mateřské, to tak mohu říct, e, katedře filozofie a dějin filozofie v Bratislavě. E, měl řadu zahraničních pobytů, mimo jiné působil jako hostující docent na univerzitě Ble Pascala v Clermont-Ferrandu a jak jistě víte z literatury, tak se právě interesoval o e, francouzskou e, moderní, hlavně teda strukturalistickou, poststrukturalistickou filozofií. Právě před chvílí nám vyprávěl, jak docházel na Foucaultovi semináře počátkem 80. let. Pan profesor také e, věnoval práci Foucaultovi, Michel Foucault, jako sa stať iným, anebo e, dalšímu významnému francouzskému filozofovi e, e Bartesovi, e, e, případ Bartes. A jednou z jeho posledních větších prací je kniha Priestor, čas a rytmus. A samozřejmě se zasloužil i o velice mnohé překlady. Myslím, že Deleuze, že? Ano. Takže máme v něm tady velkého znalce eh, moderní francouzské filozofie, No a mě nezbývá, než mu předat slovo a tu triádu filozofickou, aby tedy dovršil. Ďakujem pekne, eh, ďakujem pekne eh, za toto uvítanie a predstavenie, ktoré má tak trošku privádza do rozpakov a, a chvíľami som uvažoval, že kde je ten veľký mysliteľ, o ktorom <laughs> pán profesor hovoril a e, uvedomil som si, že potom e, po takomto úvode vás už môžem len sklamať a najlepšie bolo, keby som hneď to utiekol. E, no dobre, ale e, naozaj ďakujem za toto privítanie a za pozvanie na e, toto vaše krásne podujatie. My sa s profesorom Flosom, práve sme to pred chvíľou nejak pokúšali zistiť poznáme už viac ako 20 rokov a viac ako 20 rokov ja viem o tomto vašom podujatí a chystám sa sem prísť a e, e, plánujem to a nakoniec e, to až do dnešných dní nevyšlo. Dnes to vyšlo a dnes môžem pr- e, práve zistiť, že o čo prechádzam. E, určite by bol za mňa lepší filozof e, ako som, keby som sem pravidelnejšie chodil. A napríklad už len tie prvé dve prednášky, ktoré e, tu e, odzneli a ktoré som si vypočul s veľkým záujmom, e, mi otvorili úplne nové, e, nové obzory. E, pritom ale musím dodať, že v mnohých pozíciách takých úplne základných ja sa nachádzam e, dosť e, vzdialenej od tých e, e, TS e, postojov, ktoré tu reprezentovali obidvaja prednášajúci. Ja som zďaleka nie nejaký hlboký filozof, vôbec nie som technofóbny, mám rád počítače, patrím k prvej generácii, ktorá s počítačmi pracovala potom som z nejakých neznámych dôvodov prešiel k filozofii a tak ďalej a tak ďalej. E, e, e no, ale e, skutočne tie prednášky boli pre mňa veľmi inšpiratívne. E, nož ale, čo už s tým robiť, e, budem e, vám hovoriť o tom, čo som si pripravil. Mimochodom, E, nevadí, že budem hovoriť slovensky? Nie. E, <laughs> Nie? Nie. Nie. Nie ja, ja přednáším eh, občas v eh, Praze, eh, když přednáším česky, jenomže není to ono a musím hledat slova a e, pak jsem zaměstnán něčím úplně jiným. E, to je jako s tím vaším případem z Němčiny. Že, e, e, slovenština. Krásná slovenština, no. <laughs> to bude ďaleko od krásnej slovenčiny. Ja hovorím veľmi zle po slovensky, nemekčím <laughs> a tak ďalej. No, e, ani nebudem o tom tu e, rozprávať. Takže slovensky, dobre? Áno. E, slovensky. A ešte jedno ospravedlnenie. Na rozdiel teda od tých predchádzajúcich prednášok to nebude nič hlbokého. Budem, budem pedagogicky, inými slovami, Eh, jednoduchý a ešte presnejšie otravný. A, eh, a prosím vás, skáčte mi do reči a eh, keď poviete, že to je moc jednoduché a že to, pred, to predsa už dávno víme, a, tak a, pôjdeme ďalej. No, takže po týchto dlhých úvodoch poďme k tomu môjmu predmetu. Ja keď som sa dozvedel o téme tohto, tejto vašej letnej E, škole, videl som tam slovo zmysel, tak e, som si uvedomil, že e, je to téma, ktorá sa dotýka a nie celkom voľne, ale až intimne problematiky, ktorá ma od istého času zaujíma, aj keď v podstate som ešte o nej nikdy neprednášal. To je problematika začiatku filozofie. E, začiatkov filozofie. Každý pozná e, tie Aristotelové úvahy, kde hovorí, že filozofia sa začína údivom a že teda e, údiv e, je tým prvým podnetom, ktorý privedie e, aspiranta potom e, k filozofovaniu. Ja nechcem hovoriť o takýchto začiatkoch, ja chcem hovoriť o tých začiatkoch, ktoré nájdeme e, v, v prácach filozofov čo je začiatkom filozofie. Keď ma, e, študujete nejakú disciplínu, tak máte tam vymedzené začiatky. Toto, sa musíme, e, toto je predmetom, toto je e, metódou, ktorou budeme ten predmet skúmať a tak ďalej. Ehm, možno ste si všimli, že vo filozofických prácach až na výnimky často nič takého nie je. dokonca sú filozofi, ktorí tvrdia, že Práve tým sa líši filozofia, že nemá takýto začiatok, že nemôžeme povedať, toto je prvá definícia, z ktorej by sme mali vychádzať, na toto budeme nadvezovať a tak ďalej. E, keď si pozrite Hegelovú fenomenológiu e, ducha, hrozná je to kniha, ale <laughs> e, nedávno som mal možnosť pracovať na vedeckej redakcii E, prvého slovenského prekladu. No a e, po dlhých časoch som si to znovu prečítal, no to je hrozná, hrozná Nemčina príšerná. No ale e, Hegel tam hovorí, e, filozofia sa práve tým líši od ostatných disciplín, že nemá nejaký takýto začiatok, že nič takého ako začiatok, prvá téza, axioma, postulát a tak ďalej vo filozofii neexistuje. To je Heglové stanovisko. Mohol by som uvádzať ďalších sám mm, Hegel, ale do istej miery tomu protirečí a síce nie vo fenomenológii, ale vo e, logike, kde potom hovorí o začiatku a tým začiatkom je podľa neho bytie. E, čisté bytie je tým, čo, e, z čoho začína odvádzať všetky ďalšie tie svoje úvahy. Nebojte sa, nebudem o tom hovoriť. <clears throat> No a, a to bol taký prvý podnet pre mňa, že som začal uvažovať o tom, kde sú tie začiatky filozofie a po istém skúmaní som zistil, že sa dá e, hovoriť o takých štyroch začiatkoch, štyroch možných začiatkoch a tým štyrom e, možným začiatkom budem venovať prvú časť svojho dnešného vystúpenia. No a potom, ak ma ešte stále obdaríte svojou pozornosťou, prídeme k tej druhej časti a tam už budem hovoriť aj o e, zmysle. Takže v tej prvej časti by som chcel hovoriť o tom, že existujú z môjho hľadiska, možno e, poznáte iné priedenie, asi také štyri začiatky e, filozofovania, e, hneď ich aj vymenujem, e, teoretické, dejinné, spoločenské, kultúrne a iniciačné. Tie teoretické začiatky, tie sú možno e, najmenej zaujímavé, aj keď aj keď e, aj e, keď e, e, bývajú uvádzané, to je povedzme ten Heglov začiatok s bytím, začiatok tvorí čisté bytie, pretože je tak čistou myšlienkou a tak ďalej a tak ďalej. Alebo je to téza, ktorú nájdeme v E, Leibnicovej monadológie, monáda, o ktorej bude reč, že je jednoduchá substancia a tak ďalej. Spinozová etika začína definíciou toho, čo je kauza sui a tak ďalej, až po Wittgensteinov traktát, kde v prvej vete je povedané e, a te, e, e, e, čo je to fakt. No, to sú začiatky teoretické, v tom výpočte by som mohol pokračovať, Eh, okrem toho, ehm, mm, sú, okrem týchto klasických eh, príkladov môžete eh, si všimnúť aj začiatky trošku iného typu. Napríklad Sartre hovorí, my existencialisti začíname existenciou, ľudskou existenciou. To je pre nás začiatok. My budeme, z toho budeme vychádzať Husserl v, v, karte, v meditáciách hovorí, e, na stole e, v prvej časti naliehavú potrebu začať s novým začiatkom vo filozofii. Krátka tá myšlienka začiatku nie je niečím, čo by filozofiu nejako e, okrajovo sa len dotýkalo, ale miery priamo do jej stredu. To sú tie teoretické začiatky. E, potom sú začiatky dejné, e, to je keď e, filozof nadvezuje E, na blízkych alebo vzdialených e, predchodcov. To je spôsob, akým učíme e, študentov filozofia, to sú dejiny filozofie. To je to, čo sa tam učí, keď študujete matematiku, tak sa nemusíte zaoberať nejakými dejinami matematiky. Keď študujete filozofiu, tvrdíme aspoň, aby sme obhájili svoje miesto na školách, musíte sa naučiť, kto bol Platón, kto bol Aristoteles, kto bol ten, kto bol onem, kto bol svätý Augustín a tak ďalej. To sú tie dejinné začiatky. V Heglovej fenomenológii máte jedno miesto, kde on veľmi krásne ukazuje, ako nadvezuje na e, tú líniu, ktorá sa začala Fichtem, e, Kantom, potom Fichtem, Schellingom a tak ďalej. Potom máte e, alebo Hegelov príklad je ďalší, e, filozofia je buď spinozizmus, alebo nie je. Elveder spinozizmus oder eh, eh, eh, Oder, to sú historické Nord Weinheit hovorí, celé, celá západná filozofia to sú vlastne komentáre počiarov k, k Platonovým dialogom. Nič iného no, už tu s tým súhlasiť, nemusíte tým súhlasiť. E, o to tu nejde, ide o to, že proste máme nejaké e, de, dejinné začiatky. Tak to je tá prvá dvojica. Systematické začiatky, dejinné začiatky. Potom sú začiatky e, kultúrno-spoločenské. E, to je veľmi zaujímavá e, oblasť e, skúmania. ono to je E, kultúrno-spoločenské aspekty sa objavili už aj v tých diskusiách e, dnes, ak som tomu e, dobre rozumel, Hegel na jednom mieste hovorí, že filozofia je dcerou svojej doby a je úplne naivné, že vyskočí zo svojej doby a bude nejaká nadčasová nejaká filozofia perenista, nič takého podľa Hegla neexistuje. Leibniz Často je vykladaný ako filozof baroka. Baroko, no, doba baroka. E, Žil Deleuze v jednej svojej práce, e, ktorá je venovaná práve Leibnicovi, hovorí, e, ako veľmi táto baroko potrebovalo svojho filozofa. Ako veľmi celá tá doba ktorá, a teraz nehovorí len o filozofii, hovorí e, aj o e, výtvarnom umení, architektúre, hovorí o, o Bernínim, hovorí o dokonca o hudbe barokové a tak ďalej. Ako veľmi potrebovali niekoho takého ako Leibniz so svojím e, pojmom záhybu, ktorý by dovolil syntetizovať, uchopiť, totalizovať celú tú dobu, ktorá z odstupu sa nám javí ako baroko filozofie dcerou svojej doby. E, je to tak, je to tak, ale e, keď to tak pomenujeme, tak zároveň e, musíme povedať nielen to, k tomu všetkému, že je, aj umiera so svojou dobou, teda tak ako Leibnicová filozofia, aspoň v očiach Voltéra, zomrela v... Prosím vás, jako v poriadku, to je v <laughs> poriadku. To je v poriadku. Rechod, Leibnicová filozofia, aspoň voča e, Voltera zomrela 1755 30. E, našich svetých, keď prišiel, hm, keď bola to hrozné zemetrasenie e, v Lisabone. No, takže to sú tie, to sú tie, to sú tie, tie začiatky kultúrno-historické. Máme ešte raz e, systematické dejiny, kultúrno-historické. Od istej doby ma najviac zaujíma tá štvrtá skupina začiatkov, ktoré som nazval iniciačné. Hneď vysvetlím, e, o čo tam ide a možno vám bude zrejme aj prečo ma zaujíma. To sú začiatky, všetky tieto predchádzajúce začiatky systematické dejiny, E, spoločenské predpokladajú, že mm, nejakým spôsobom sa už o filozofiu zaujímate. Niečo vás oslovilo, niečo e, vás zaujalo. Tie dejiny e, jednoducho predpokladajú, že ste sa ponorili do dejín filozofie a čítate všetky tie peripétie, ktorými filozofické myslenie prešlo. To systematické keď, eh, <clears throat> keď eh, Leibniz definuje monádu, tak sa vás eh, nejak nepripravuje na to, prečo by som sa ja mal zaujímať o monádu, prečo by som vôbec mal o tom hovoriť. Ani Wittgenstein nepripravuje, no on napísal potom ten úvod k traktátu, ale prečo by som sa ja mal zaujímať o tento typ uvažovania. No ale potom sú tu práve tieto iniciačné začiatky, ktoré e, vychádzajú z tohoto predpokladu, že ste už nejakým spôsobom sfamiliarizovaní s filozofickým myslením, že sa nejako o to zaujímate alebo dokonca študujete. To sú začiatky, kde filozof oslovuje nefilozofa. Filozof oslovuje nefilozofa. A <clears throat> nechcem mu hovoriť ešte o substanciách, nechcem mu hovoriť o monádach, nechcem mu hovoriť o faktoch, nechcem, mu, e, nechcem, pre, e, nechcem odvodzovať nejakú, e, e nejakú líniu e, dedukcie z axiomov alebo postulátov, jednoducho oslovím a pokladiem mu otázku. No, klasickým príkladom tohoto sú, e, sú e, Platónové dialógy, a e, Sokrates, preto všetci filozofi milujú Sokrata, <laughs> že pripomína práve toto umenie osloviť, začať, e, e, iniciovať, priviesť e, uvažovaniu. Um, napríklad v Eutifróne, Eutifróne Sokrates e, pred domom Archonta osloví Eutifróna a sa ho pýta, prečo tam prišiel a ten povie, že chce udať svojho otca, e, pretože spáchal vraždu a <clears throat> ono chce udať a teraz Sokrat sa pýta, no dobre, no ale e, prečo to robíš a tak ďalej. On, hovorí, no tak lebo e, to, je, e, e, to je bezbožné, bezbožné. On, hovorí, no dobre, chápeš ty, čo je to, čo je to zbožnosť Čo, sa, e, čo pokladáš za zbožné a tak ďalej. A e, e Tifron najskôr odpovie tak veľmi, e, veľmi, veľmi nefilozoficky, no to, čo by sa páčilo Bohom. A samozrejme Sokrates e, pokračuje ďalej a tak ďalej. To sú klasické príklady tohoto typu uvádzania v e, Hippias. Hypias sa, Hippias sa pýta, e, čo je to krásno? Čo je to krásno? A to, to, to, to je tak Znamená tak naivne, no krásnu, krásnu, no to je krásna ženská. A, myslím, že tak je to aj v tých českých prekladoch. A a e, potom hovorí, no dobre, no krásna ženská, no ale nemôže byť aj kôň krásny. No ešte, ešte, no tak krásna, krásna, potom váza a tak ďalej. A týmto spôsobom iniciuje e, Sokrates e, svojich partnerov. To je jedna taktika, Sokratovská. Potom máme druhú taktiku, to je taktika, e, ktorú by som nazval Dekartovskú, e, to, je, tu nájdete veľmi pekný príklad, priam klasický, všimte si, že uvádzam len také klasické príklady, e, ale dali by sa uvádzať aj, ak tomu prejdeme, aj také novšie, v meditáciách, <clears throat> meditácia o prvých filozofii, keď, keď Descartes uvádza príklad s kusom vosku. On chce, e, chce e, narušiť, podkopať takú e, štandardnú dôveru k tomu, že to, čo je, nám sprostredkovajú zmysly, zmyslové kvality a hovorí, pozri táto, ten, tento kúsok vosku, z čoho pozostáva? To farba, vôňa, chuť, môžem do neho klepnúť a tak ďalej. Čím je tento vosk podľa teba? No súhrnom týchto vlastností. No a Sokrates, je eh, to teda Sokrates <laughs> samozrejme, e, e, Descartes príde k niečomu teplému, k zdroju tepla, ten vosk, ten kúsok vosku sa rozloží, všetky vlastnosti sa stratia a položí otázku, je to ešte ten vosk? Všetky vlastnosti zmizli a Napriek tomu e, ten vosk ostane. Jeho záver o tom, čo je vec, nás nepresviečajú zmysly a tak ďalej. To je dekartovská alebo kartezianská stratégia. Potom je ešte jedna známa, e, toto nemá nárok na e, úplnosť, e, to je Hegelovská stratégia. Na začiatku fenomenológie sa Hegel obracia. Všimnite si, že e, E, filozofi si vymýšľajú svojich partnerov. To určite nie je e, záznam nejakého reálneho stretnutia a tak ďalej. To je inscenácia stretnutia s nefilozofom, e, v ktorom filozof oslovuje niekoho, o kom nepredpokladá, že má nejaké filozofické vedomosti, skúsenosti a nedaj Bože ešte sám filozofom a narúša bezprostrednosť jeho názoru. Utočí na to, alebo rozkladá to, čo Gréci nazývali doxa. Nie. A veľmi pekný príklad je začiatok fenomenológie, kde, kde e, sa Hegel obracia proti bezprostrednému, bezprostrednému vedomiu, ktoré bere veci tak, ako je. Na otázku, čo je, odpovedá, no toto je tu. Toto je. E, myslím, že sa tam hovorí o strome. No strom je. E, toto tu je podľa neho, podľa toho naivného partnera, e, e, stelesnením existencie, to skutočnosti. A čo robí Hegel? No presne to, čo robili pred ním. E, tí e, predchádzajúci rozkladá. Strom je tu, ale obraca na druhú stranu. Tu už bude niečo iné. Teraz je podvečer, eh, ale eh, prídeme sem o pár hodín, to teraz už nebude podvečer, ale eh, bude to večer, noc a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A toto je hegelovská, hegelovská stratégia. Hegelovská stratégia. Myslím, že by sme si mohli že by sme si mohli nejak zosumarizovať tie hm, predpoklady, z ktorých e, všetci títo filozofi vychádzajú, e, oni, opakujem ešte raz, sa obracajú k bezprostrednému vedomiu, e, k ľuďom, ktorí sa nejak veľmi teoreticky nezaoberajú tou odpovedou na otázku, čo je skutočnosť. Pre nich je skutočnosť to, čo vidia, alebo nejaká intuícia, alebo nejaká mienka, doxa a tak ďalej a tak ďalej No a e, aký filozof narúša túto bezprostrednú istotu, za akou oni príjmajú to, čo vidia, to, čo je pred nimi e, za skutočné. Narúšajú, akým spôsobom to robí? Všetci, či, e, či je to Platonov Sokrates alebo Descartov, Descartes sám meditáciách alebo Hegel a tak ďalej, E, všetci z nich e, aktuálne ponárajú do možného. To, čo je aktuálne, ponárajú do možného. E, v Descartov, Descartovom príklade tým, že pristúpi k tomu, čo je teplé. V Hegelovom príklade tom, že toto tu sa odrazu stáva momentom nejakej rady ktorá vedie k, od, od aktuálneho, teraz je e, podvečer k možnému. E, k možnému. No a výsledkom e, vo všetkých tých troch prípadov je toto negatívna práca, po ktorej musí nasledovať nejaké uvedenie toho, čo by mala byť správna odpoveď. A v každom prípade je to niečo, také chápanie skutočnosti, ktoré už nebude sa viazať na bezprostrednosť, ale dovoluje v celom tom diapazone uchopiť aj možné. Nehovorím to hrozne? <laughs> Dobre. E, e, dobre. Ehm. No. E, takže takto to vyzerá. Takto to vyzerá v tých iniciačných taktikách. Sokratovská, Heglovská, Dekartovská a tak ďalej a tak ďalej. E, no a teraz prechádzam k tej druhej časti svojho vystúpenia, e, kde by som vám chcel ukázať, ako sa e, táto taktika prejavuje vo filozofiách, ktoré už uvádzajú do hry zmysel. E, e, zmysel. E, je to samozrejme sféra, kde sa dajú uviesť mnohé príklady, mnohé príklady, ale ten, myslím, úplne najštandardnejší je, keď si všimneme, ako pristupuje k tomuto rozkladaniu, narúšaniu, podkopávaniu a v zápäti fundovaniu bezprostredného Edmund Husserl v, v eh, kartezianských meditáciách. Eh, jeho príklad je eh, tak triviálny a tak známy, že sa skoro až hamím mal povedať. Je to ten príklad s kockou. No, Čo je kocka? Hm. Ktorú eh, Husserl v kartezianských... Jestliže si napríklad zvolím za téma popisu vnímaní tejto kocky. Nemáme tu nič takého, čo by bolo kockou, ale to je jedno, nemusí to byť kocka, môže to byť čálka. U chvíľu vám poviem, že niektorí filozofie aj popolník berú e, pre tieto e, úvahy. Tak e, tá kocka sa mi nikdy ako kocka v bezprostrednom názore neukazuje tom, čo je zážitok kocky, nikdy nie je kocka. E, z tohoto e, potom Edmund Husserl vyvozuje, e, že mm, predmet nikdy nie je tej podobe, v akej ho vnímam, aké, aké mi ho sprostredkuje zážitok. Vždy je v ňom niečo, v tom, čo je, čo je explicitné, je vždy niečo implicitné, a e, toto implicitné nazýva predmetným zmyslom. Takto sa dostáva do všetkých týchto úvah otázka zmyslu. Otázka zmyslu. Tí predchádzajúci filozofi samozrejme tiež pracovali s pojmom zmyslu. Takže tam tú syntetizujúcu úlohu e, e, zohrávali pojmy ako substancia, e, e, substrát a tak ďalej a tak ďalej. U Edmunda Husserla vidíme krásny príklad toho, ako sa celá táto taktika, a ja znova opakujem, že je to taktika, ktorá má veľmi veľké, veľmi dlhé dejiny, stáva e, nástrojom odhalovania zmyslu, predmetného zmyslu, predmetného zmyslu. A e, tu, to miesto vám e, prečítam. E, předmět vědomí ve své identitě, pretože jde o identitu ktorú nikdy na úrovni bezprostrednosti neuchopím, bez své identite se sebou samým průběhu proudícího zážitku nepřichází do vědomí zvenčí, nýbrž je v něm uzavřen přímo jako smysl, a to jako intencionálny výkon syntézy e, vědomí. No, e, je to tá huselovská e, retorika, ale hádam je to jasné, že a na to, aby som nejaký predmet vnímal ako predmet, musím spolu s tým, čo je mi aktuálne prítomné, do toho vložiť onen predmetný zmysel, ktorý nikdy nie je aktuálne prítomný. Od aktuálneho k celej škále možného, od explicitného k implicitného, od bezprostredného k sprostredkovaného. Sprostredkované čím? Vedomí, výkonmi vedomia. No, teraz hovorím niečo, čo je Adam v tých učebniciach fenomenológie na prvých stranách, ale e, Adam nebolo celkom odveci to e, e, pripomenúť. a ja som tu samozrejme na to, aby som vám vykladá ďalej celý e, tento fenomenologický e, postup, ale chcem upozorniť e, na niektoré jeho presahy a niektoré jeho problematické miesta. Samozrejme, toto je to, to na čo Husel upozornil a čo opakujú fenomenológia a patočka v tých prácach a tak ďalej, tak to je dnes už taká eh, uvertúra, k celému e, fenomenologickému skúmaniu. E, keby sme v ňom pokračovali, a samozrejme bolo by to určite e, produktívne, možno, že by sme sa dostali k tomu, čo Edmund Husserl potom rozpracoval nielen v kartezianských meditáciách, ale potom aj v ďalších dielach, myslím, že tu už niekto aj spomínal idei a tak ďalej a tak ďalej. Ten základný problém, ktorý sa tam objavil, a to nebol problém, ktorý by bol importovaný zvonku, ale ktorý sa objavil vo vnútri fenomenických skúmaní, bol problém, ako z tohoto pola subjektu a jeho intencionálnych a e, syntetizujúcich aktov, ako vystúpiť k niečomu, čo je spoločenské, niečomu, čo je sociálne a niečomu, čo je dejné. No, pretože stále tam e, hrozí, pre niekoho je to hrozba, pre niekoho je to lákavé, že ostaneme stále v tej sfére e, subjektov, v sfére subjektívnych e, aktov, ktoré budeme popisovať. No lenže, čo s dejinami? Čo so spoločenským nejakým rozmerom ľudskej bytosti a tak ďalej. Takže v samotnom fenomenologickom skúmaní máte potom pokusy, ako vystúpiť práve pomocou tohoto pojmu zmyslu z nejakej ulity, do ktorej nás e, táto prvá expozícia e, privádza. Akým spôsobom? No, to by bolo na dlhé povídanie, ale veľmi to skrátim. E, e zvláštnym spôsobom tu e, vykonávala svoj fascinujúci vplyv Hegelova fenomenológia. Pretože Hegel je e, naozaj v tomto veľký majster. Fenomenológia ducha sa naozaj začína tým, že sa obracia k bezprostrednému vedomiu. No a potom, keď máte dosť trpezlivosti a prečítate to, to, to, to sa e, odrazu objavíte spoločenský rozmer človeka a dialektiku rabák, a pána a etický problém a Antigónu a e, ja neviem čo všetko, až prídete k e, historickej e, tej záverečnej syntéze. A to je podľa mňa akýsi e, vzor a to je dôvod, prečo e, fenomenológovia Patočka prvý e, sa s e, si fascináciou pozerajú na fenomenológiu ducha, pretože im ukazuje, ako z vedomia, ktoré uzavreli, otvoriť cestu k dejinám, k spoločnosti, e, e, k nejakému spoločenskému, spoločenskej existencii. Samozrejme, že sa to nedalo už týmto spôsobom, ale <clears throat> príklad, e, ktorý hneď uvediem, ukazuje, že tie pokusy E, boli. Tým príkladom je Maurice Merleau Ponty. Maurice Merleau Ponty a jeho, jeho, <clears throat> jeho e, fenomenológia, e, fenomenológia vnímania, e, kde sa pokúša, on vychádza z úselovských inšpirácií, to nejako neskrýva, naopak s veľkým obdivom e, sa e, k tomu vyjadruje, ale <clears throat> v zápäti e, nastoluje problém, E, ktorý je problémom zmyslu, ale už v takom chápaní, ako bol vyjadrený v e, Huselovom e, diele, slávnom diele Kríza európskych vied. Už problém zmyslu nebude problémom uchopenia nejakého jednotlivého predmetu, syntézy, ktorú ja vykonávam svojimi intencionálnymi aktami, bude to problém genézy zmyslu. Ako tento zmysel vznikol? Ako sa rozvinul tento e, zmysel? Čo za ním musím predpokladať? No a e, e, e, Moris Merlo ponty sa práve v tomto svojom e, slávnom diele, asi najväčšom, pokúša nejakým spôsobom znovu prejsť tou cestou, ktorou prišiel Hegel. Od vnímania kocky, mimochodom on tiež hovorí, od eh, kocké a dokonca sa odvoláva na eh, eh, kockovitosť a tak ďalej. No na druhom miestach tam nájdete vnímanie, vnímanie mm, popolníka, drobných vecí a tak ďalej. Toto nesmierne fascinovalo tú jeho generáciu. Len tak na okraj uvádzam, že takto sa vlastne dostal Jean-Paul Sartre k fenomenológii, lebo on o fenomenológii toho dlho nič nevedel a potom prišiel Raymond Aron e, z e, Berlína a <clears throat> to boli ešte predvojnové e, časy a sedeli so Simon de Beauvoir v jednom bare. Pili, <laughs> aký to, tuším, nejaký taký pomarančový liker alebo niečo také, blbosť. A e, e, Raymond Aron e, mu hovoril o nemeckej filozofii, o fenomenológii a hovorí mu, vieš čo, priateľ, to je taká filozofia, ktorá dovolí filozoficky hovoriť aj o, pohár, o tomto poháre e, toho likeru, ktoré, a to e, Sartra, ktorý do len tak napolúcha, počúval, to chytilo. Proste do, o tomto pohári do, filozoficky môžem hovoriť. To je fenomenológia. O kocke, o poháre. U Merleau-Pontyho to bude napríklad popolník. On bol fajčiatek. Popolník, drobné predmety, ktoré sú... Ale tá ambícia, ktorá za tým je, od toho popolníka prejsť k dejinám. Prejsť k dejinému vedomu. Pozrite si... E, no, ono dneska sa to už asi ťažko číta, ale e, túto fenomenológiu vnímania, to je táto podľa mňa nemožná, ale obdivuhodná ambícia prejsť od vnímania predmetu k až e, k dejnému vedomiu. Dejnému vedomiu e, v jeho prípade proletáre e, a tak ďalej, k vedomiu revolúcie, k vedomiu spoločenskej existencie a tak. Ja, ja. No, mm, Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale asi by to bolo e, e, dosť únavné. E, e, chcem len povedať, že dochádza k akému sú návratu fenomenológie ducha. A Merlo, Maurice Merleau-Ponty e, to e, naozaj e, hovorí, no, fenomenologický svět není vysvětlením předem daného bytí, nýbrž založením bytí. E, a toto založenie bytia potom skúma e, v tých posledných e, stránkach a kapitolách svojej práce v dejinom rozmere. Mm. A napríklad ho ukazuje takto fenomenologicky, ešte raz hovorím, vychádzajúc z toho, čo zistil pri popolníku, čo robí delník, ktorý sa stáva proletárem a, a tak ďalej. No, mm, tu sa ukazuje niekoľko problémov, ktoré veľmi stručne aj za cenu schematickosti by som chcel, e, chcel teraz zhrnúť a to bude záver. E, poprvé, celá tá fenomenológia e, vychádzajúca od popolníka a končiaca pri dejnom výveni, e, vedomí proletára je neudržateľná ako projekt. Po druhé, <clears throat> dochádza tu k jednému, e, jednému skresleniu, ktoré je, myslím si, vo filozofii veľmi e, časté a je dokonca v istom zmysle aj sympatické, nič menej je to skreslenie. To, čo objavím v malom, prenesiem na veľké. Myslím, že Kant je v tomto veľkým poučením pre nás. Už tu bola reč v tom prvom referáte o Kantovej etike. Počuli sme obi dve verzie, e, slávne verzie kategorického imperatívu. Konaj tak a, tak a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No, hm, Kant sa obracia k e, v racionálnej bytosti, obracia sa na to, čo je v ňom každom z nás racionálne. No, niekom je to viac, niekom menej a tak ďalej. Kam dobre vie, že e, e, nie všetci sme e, racionálni, e, teda e, e, vo svojom e, konaní a rozhodovaní, často nie a tak ďalej. A on sa obracia k tej časti e, nášho ega, ktorá je racionálna, individuálna. A obracia sa k dobrej vôli. Dobrá vôľa stačí podľa neho pre odôvodnenie všetkých morálnych eh, konaní. Ak máš dobrú vôľu, tak konáš dobre. To je všetko pekné, dokiaľ sa to nepokúsime preniesť do roviny spoločenskej dejiny. Ale Kant to neurobil. A to je veľká zásluha Kanta. Kant vo svojich menej známych historických prácach eh, ideá všeobecných dien v e, svetoobčanskom zmysle, e, ku konci nás nabáda k niečomu, čo pokladám za úplne zásadné a priam imperatív. Naučiť sa myslieť vo veľkom. A on tam hovorí, ako náhle začneme myslieť vo veľkom, tak mnohé veci dostávajú úplne opačné znamienko. Nehovorí to takto, ale zmysel je tento. Čo napríklad? Pred, chvíľou, keď bol etikom, tak nás nabádal k tomu, aby sme konali dobro. Teda kategoricky imperatívne on. Ale keď sa pozerá na dejiny, tam odrazu zistuje, že nie tí dobrí sú nositeľia dejinného pohybu, ale práve tí, ktorí vytvárajú konflikty a tak ďalej. A toto je tá zmena, naznačená samozrejme, to je malá štúdia, ktorú myslím, že my filozofi sme dostatočne nestrávili. A fenomenológia pri všetkom obdive, ktorý mám k ľuďom ako e, Merlo Ponty napríklad. No je, ja, plače na kolenách <laughs> pred ním, ale pri všetkom obdive, práve tým, že sa pokúša pojem zmyslu, odhalený pri syntézach vedomia, preniesť na e, sféru e, vedomia proletára a tak ďalej a tak ďalej. Nemusí to byť proletár. Dejinu, e, sociálnu a tak ďalej. E, nezobre, nebere si to poučenie, ktoré je v tomto, tejto tantovej práci. si. To je e, e, druhá téza, ktorú chcem e, pred vami predostrieť so všetkou e, neistotou, že hovorím niečo, čo... No, <laughs> Tretia téza, mm, ktorú chcem E, povedať, že e, ktorú chcem e, predostrieť pred vami, je, že keď takto zmysel transponujeme z toho, čo je individuálne, k tomu, čo je spoločenské, sociálne a dejné, predpokladáme istý pohyb, ktorý sa odohral v, nielen vo filozofii, ale aj v širších dimenziách. Totiž historizovanie transcendencia. Transcendencia mm, sa pre mnohých filozofov eh, od istej chvíli eh, historizuje. Mm, transcendencia vždy bola eh, stávaná proti nejakej imanencii a ľudia ako ľudia ako Melo Ponty, napríklad teraz spomínaní a tak ďalej, historizujú transcendenciu. Už tu bolo o transcendencii reč, ale to je tá klasická transcendencia, ktorá jednoducho predpokladá nejakú, e, ako e, sme počuli, nejakú, <clears throat> e, nejakú vertikálnu dimenziu. Toto je historizujúca transcendencia, ktorá sa stala veľmi, veľmi e, príťažlivou formou transcendencie. Transcendencia už nie je nejaký vzťah e, e, mňa e, konečného k e, nekonečnému, ale je to vzťah mňa konečného k tomu celku, ktorý sa dejne e, vyvíja. E, takto, e, no nebudem teraz to e, rozširovať. A e, táto dejná historická transcendencia, samozrejme to je E, veľká, e, veľká, veľká téma modernej filozofie, e, má svoje obmedzenia, má svoje hranice, má svoje obmedzenia, má svoje hranice. O tých hraniciach by som chcel hovoriť viacej, ale jednoducho mm, to uzavriem teraz tak, a, o tom, a to nie je nejaký filozofický argument, ale to je skúsenosť, že historické vedomie sa stráca že stráca sa možno nie v takom e, kultivovanom kruhu, ako je tu, ale e, človek prestáva svoju vlastnú existenciu chápať na pozadí e, histórie. Môžeme nad tým plakať, môžeme e, tvrdiť, že to je e, koniec všetkého toho, čo e, tvorilo dôstojnosť našej kultúry, a civilizácie, ale je to realita. A ja si myslím, že s touto realitou by sme sa mali vyrovnať. A naznačil to už dnes viackrát spomínaný Jan Patočka, ktorý povie, v tom článku je technická civilizácia úpadková a proč. A ja si veľmi cením, že hoci vychádza z tých heideggerovských e, motivov, a to je tam úplne zretelné, e, ten záver je trošku iný. Možno, že celá otázka po... Dve. Stačí jedna. <laughs> Stačí jedna. Možno, že celá otázka po úpadkovosti civilizácie je nesprávne položená. Civilizácia o sobě neexistuje. Otázka je, zda dejný človek se chce ešte priznávať k dejinám. Patočka to kladie ako otázku, ale ja si myslím, že táto otázka dostala medzičasom negatívnu odpoveď. A na nás nie je to teraz pripomínať dejnosť, ale jednoducho to vziať do úvahy a pokúsiť sa pomenovať ten stav, do ktorého sme sa takto dostali. Ďakujem. Tak děkuji za tento koncentrovaný, inspirující výklad základním problémům a to prostě počátku každého filozofického výkladu. A taky jste vlastně reagoval i na mnohé z toho, co jsme tady dneska probírali, takže eh, otevírám diskuzi, která jistě bude velmi živá. Karel. No, <clears throat> pro mě je zajímavé také to, že mnohé z toho, co jste řekl, byste sám řekl, že ne, neprávem řekli mnozí další, že jsou všechno poznámky na okraj Platóna. No, a v podstatě to, co jste rozvedl, je nesmírně cené a zase se dá říct jedno, že základy toho, aby ste toto pochopili, co kolega Marčeli řekl, jak vám jsem mnohokrát zdůrazňoval, než jedete sem, abyste si přečetli sedmý list Platona. Ne tu historickou s Dionýziem a proč tam jezdila kam, nebrž to podstatné, co je od právě vidění určité věci a pojmenování, jaká je cesta k pochopení toho nejpodstatnějšího. Čili samozřejmě to velmi zjednoduší, ale po této stránce fenom, ta celá fenomenologie je jenom nový pokus hlouběji a šířeji vysvětlit Platonův sedmý list. No, já s tím souhlasím. E, s dodatkom, že e, nie som celkom presvedčený o úspešnosti toho pokusu. <laughs> Ale to v poriadku všetko. Koľko máme vo filozofii úspešných pokusov? <laughs> Pomôžte mi, čo to študujete. čo bolo úspešné vo filozofii? <laughs> no skeptici samozrejme. no, dobre. Ďakujem, no, ďakujem. Totiž ja to ešte doplním, když se nikdo nehlásí, že je to cesta od takového prostě prvního nazření kruhu k tomu, co je kruh, eh, což je něco naprosto jiného, než to vidí. No. Či, já, tak, no. prostě no. vidím, že celý rozvoj naší kultury, a to je viděný na našem školství, je toto pochopit, jak vede cesta od prvního setkání se s jménem kruh k pochopení podstaty kruhu. Čili k ideji, která ovšem má svůj specifický vztah ke skutečnosti jako takové. Čili eh, jde o to, který filozof ještě k tomu něco přidal, dodal, možná by bylo dobré, kdybyste řekl podle vás, který obohatil a jak toto první zahlednutí. A tak čo ja viem, <laughs> to hádam. Eh, ja vždy mám také rozpaky, pretože um, ja som dejinár filozofia. E, e, keď idem do prednášať, vždy si hovorím, neotravuj ich s tými dejinami a s tými odkazmi a menami a týmto. Ale e, jedného filozofa, ktorého si veľmi vážim, a samozrejme mám proti ne, niektorým myšlienkam, to je Žil Deles. Pretože práve Žil Deles sa vrátil svojím spôsobom k platonovskému chápaniu ideí ale už nie je tak, no. ako <clears throat> Žil teda. e, e, ale už nie je tak, ako sa to vysvetľuje v učebniciach, že to je nejaké e, e, e nečasové súcno a podstata všetkých vecí, vzory a tak ďalej. Ale Žil Deles hovorí, e, idea, to je predsa pohyb predlžovania, on e, taký výraz anšen má ako zreťazenie ja. E, zreťazenie. Že ako náhle e, uchopím ideu, ale to je zle povedané uchopím, pretože vy to neuchopíte, vy len sledujete ten pohyb. A toto, tento výklad e, e, Platóna mi pripada veľmi taký produktívny, že to je už nie nejaká esencia, ktorá e, sa e, nemusíme byť platonisti, e, proste niekde, e, e, niekde, niekde, niekde etabluje, a teraz sa nepýtajme, že kde, ale pochopenie ideí ako, ako, ako zreťazenia, ktoré vás od nejakého bodu privedie nejakému inému a v zápätí k druhému a tretiemu a tak ďalej. A je samozrejme úžasné, ako ľudia ako on, no, dokázali týmto spôsobom e, vykladať napríklad film. E, a to pozor, nie je taký film e, intelektuálsky, nie Antonioni, nie Bergman a tak ďalej, ale, ale Američan v Paríži a, a Jim Kelly, ktorý tam tancuje a farbu a, a, a farbu, farbu, ktorá je vo filme a ktorá sa stáva práve tým zreťazením. Čiže toto je podľa mňa spôsob, akým sa dá Eh, reaktivovať to, čo sme my tak znehybnili eh, vo všetkých svojich prednáškach. A ja mám vždy eh, dojem, že by som sa mal začať ospravedlňovať. No dobre. Kolega sa... Ja tam, že ne, tam krátce, když tady zazněl Karel Floss o němi sedmým listem a jak člověk se zabývá Hegelem fenomenologií, například snadno souhlasil s ním poznámkami Platóna, že u Platóna chybí dějnost, dějné myšlení, to je takový odpustinovské dal, další, no tak samozřejmě je dobrý. Takže právě to je ta složka, kterou bylo třeba platonské myšlení na západě úplně nově obohaceno. Mm-hmm. Což, eh, to je jenom jako poznámka, dotaz, eh, vy jste tam uh, hovořil jen jako o obrazovém ústky, fenomenologii ducha a potom uh, eh, Husser, uh, eh, Sartre. A hmm. zatímco Maumur to takto formulovat, zatímco fenomenologie ducha byl jakýsi pokus o jakýsi takový celkový určitý výklad o přechodu od takového individuálního kantovského subjektu vědomí, jakému si celé, celkovému civilizačnímu ob, obrazu nebo jakési civilizační vizi e, práva, sociálních konfliktů, pokroku, dějnosti, tak e, krize evropských věd je už jenom takové, řekněme, volání, poukazování na určitou deficienci, že se, ten, že se tak e, katedrála zhroutila a že chybí ta jednota, že už je to mnohem, řekněme, slabší ambice a jestli bych tak mohl trošku zlovolně říct, mnohem méně úspěšná, nebo, ten, nebo ty snahy vybudovat jakési jednotu třeba sociálního boje a jaká jako společenského vědomí třeba u Sartra až od toho, řekněme, individuálního vědomí až po ty sociální zápasy, že třeba v srovnání s Hegelem to byl pokus hm, slabě založený, když řekl neúspěšný, řekněme, ta ambice eh, uhékla a úspěch byl mnohem eh, no, rozsáhlejší než tyto pokusy 20. století, které už eh, nestály na tak hlubokých základech? No, či, jak jsem vás dobře porozuměl, Eh, ten hegelovský pokus pokladáte za úspěšnější jako ty... V obecné době, že zahrnul celé určité vědecké myšlení mm. právního filozofické jakousi jednotnou civilizační vizi. Mm. Kdežto... Tak je to gigantický pokus, ale až na hranici mytologie. <laughs> Fenomenologie ducha. Až na hranici mytologie. A mm, on má svoju fascináciu. E, u nás je fascinujúce, keď sa dostanete do toho myslenia aj dnes, e, nie, že by som vám to odporúčal, ale <laughs> proste e, však to sú reálne, reálne, no tak to sú historické okolnosti, že Alexander Kožev, ktorý keď vykladal fenomenológiu ducha francúzským intelektuálom, a tam pozor boli špičkoví intelektuáli ako e, Koere, e, e, Claude Lévi-Strauss tam dokonca chodil a taj, Sartre tam chodil. On ich fascinoval, oni ho počúvali s otvorenými ústami a Kožev nemal v podstate žiadne filozofické vzdelanie. On vykladal fenomenológiu ako kľúč pochopeniu sveta. A oni to prijali. A jeden a e, Raymond Keno, ktorý bol e, skvelým básnikom, surrealistom a e, v poslednom, dokonca matematikom, urobil takú pelerináž do <laughs> Nemecka, aby sa dostal na miesto, kde Hegel napísal fenomenológiu ducha. No to sú samozrejme také historické anekdoty, ale na, ja, na potvrdenie toho, že čo tam vlastne bolo, čo je z dnešného hľadiska podľa mňa dosť ťažko ako priateľné. E, možno, že už nie sú takí ľudia ako Alexander Kožev, možno, že my nie sme takí ako e, povedzme e, Koere a Keno a tak ďalej. To je iná vec, ale, ale ja si myslím, že proste tá fascinácia bola tam. A urobiť to, tak preklenúť ten, tú priepasť bez diskontinuit medzi jednotlivými individuálnym vedomím, bezprostredným vedomím to vnímanie tohto pohára až k finále dejín, k záverečnému akordu. Urobiť toto všetko, no to sa Heglovi podarilo, ale hovorím za cenu mytologizácie. A to, že to tak ako priťahovalo mm, Sartre, dobre, že ste ho pripomenul, že on sa vlastne e, Sartre to potom e, robil e, túto, túto sociálnu e, extenziu e, vypočíšťovaním si marxistických e, motivov. Marxistických motivov. E, no, tak dobre, my existencialisti s z fenomenológie vychádzajúci, my, my, my, my, my, vám toto vztah na organické? Připadne vám... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ale sú tam všetky tie chyby, ktoré sa e, budú... E, práve to som... E, problém historizmu ktorý, na ktorý som položil taký dôraz. E, Sartre totiž nikde neuvažuje o e, iných civilizáciách, o tých tzv. primitívnych ľuďov a tak ďalej. A e, e, v jednej svojej práce potom urobí takú poznámku e, o tom, že, že čo sa, ako treba pristupovať k týmto tzv. nehistorickým národom že problém, ktorý pre Hegla neexistoval, pretože e, e, do histórie zobral len tých, ktorí e, sú ktorí dokázali vytvoriť nejaký štátny celok. V dôsledku toho sme z toho vypadli aj my, tak Česi ako Slováci. A, a, a to pre Hegla neexistovalo. Pre Sartre to už existovalo. A to je vlastne tá poznámka a v kritike dialektického rozumu je e, takou slabou e, odpoveďou na e, prípadné námietky Kloda Levyho Strosa. Aj tie primitívne národy, nielen my západ, sú podobami, autentickými podobami ľudskej existencie, ľudskej bytosti. A zároveň sa to tam snaží nejako... A Claude Levi-Strauss potom uvenuje venuje v E, toho Lapase Sováš, e, hm, myšlení prírodných národů, takú poznámku poslednej časti, ktorá je krutá. Ktorá je krutá, kde hovorí, ehm, e, to je len ukážka toho, že filozofia patrí do mytológie našej doby. No, takže tam to skončilo. No, máte pravdu. <laughs> má, má, máte, máte pravdu. Ale ja kladiem tú otázku trošku iná, ešte razantnejšie. Čo robiť, keď na tú patočkovú otázku, či historický človek sa nechce hlásiť k histórii. Čo robiť, keď na ňu nemôžeme už odpovedať inak ako áno, nechce sa hlásiť. Je to koniec, je to strata, je to e, nová etapa, je to otvorenie a tak ďalej. A všetky tie otázky, ktoré tu boli, otázka ehm, ne, E, viery, otázka náboženských, otázka e, dokonca superinteligencia a tak ďalej. Sú akoby hrubom tejto otázky, e, ktorú s veľkou intuíciou, ale ešte z nej na stole, povedzme, Jan Patačka, ale ktorá jednoducho tu je, je ľudia prestávajú byť historickí. Otázka je, či niekedy vôbec boli. Filozofi e, e, sa radi presvedčujú, že boli, že toto, a preto, e, e, e áno, krizis je bilancia strát. Že? No. Ale mali sme to naozaj takto? Čo filozofi uvádzajú ako príklad e, e, e, nejakých autentických podob bytia? Zase len filozofov. A to niekoľkých. A dokonca niekto, pre niektorých to skončilo e, pred Sokratikmi. A <laughs> bola tu vôbec nejaká autentická e, podoba dejnosti, ktorá by e, svedčila o tom, že sme niečo prišli, o niečo prišli? Bola? Dosť mám o tom pochybnosti. <laughs> Či chcel Karel niečo? No, <clears throat> vy ste použil veľmi smělé slovo Heglovi, že byl mytolog. Ja <laughs> trvale upozorňuji naše posluchače na to, že byl především původně teolog. Vychovaný v Tübingen velmi tradičními profesory přednášejícími o trojičním tajemství. To v něm zůstalo, jeho identité der Identität nicht Identität není nic jiného právě než nové přemýšlení za pomoci samozřejmě novoplatonismu, přemýšlení Chalkedonu. Čili vy mnozí, kteří nesaháte do kořenů jeho vývoje, neberete v úve, vůbec v úvahu to, co nasal z teologie. Hegel měl v podstatě, já mám tuto tezi, Hegel vystudoval teologii a svým způsobem se za to styděl. Nevěděl, jak vědomosti tam nabité předat modernímu člověku. A ve velikém úsilí pomocí také eh, jiných spolupracovníků, především jako byli i básnici a tak dále v jeho okolí, přeměnit tyto vědomosti takto nabité v něco, co nebude urážet moderního člověka, nepoznamenaného vírou v tato stará tajemství. Čili jako by se chtěl vykoupit, já nejsem teolog, taky nikdy neprovozoval funkci duchovního, nýbrž Často se stalo, že tito lidé se stali vychovateli v různých šlechtických rodinách, čili jakoby popřeli ten základ, ale to hlavní, celý ten chod triadický, který nakonec poznamenal svým způsobem zásadně i Marxe a Marx celou skutečnost, ale přesto si myslím, že k plnému pochopení toho, je třeba přejít až k těmto základům trojici, Boží trojici a vypořádat se s tím. Eh, Jinak je to povrch. Eh, já Ja, ak otázku kladete jako otázku e, eh, historickú, to s vámi souhlasím e, a dokonce že vo fenomenologii ducha je ta pasážu no. o Trinite, e, ktorá je jednoducho prihlásením sa, ale samozrejme takým no. E, hegelovskou interpretáciou Trinity, e, takže to je v poriadku, to je, to je, to je tam. No, otázka je zase iná, že či moderná filozofia ešte môže takto uvažovať v, v tomto trojštvrťovom takte e, e, o, nielen o filozofii, ale aj o skutočnosti. E, Však vy dobre viete, že vlastne aj moderné, e, už povedzme po druhej svetovej vojne sa obnovujúce pokusy o návraty k dialektiky, už bola, e, e, to bola dialektika bez syntézy uvedla, je to e, e, e, frankfurtská škola, ďalšie to už bola dialektika, ktorá sa jednoducho toho záverečného AVM vzdala a to nebola teoretická záležitosť, len teoretická záležitosť. To bola reflexia sveta, ktorý sa zrodil po druhej svetovej vojne. Čiže veriť v nejaké avheben, ktoré sa dejine realizuje, hm? mal by som, mal, bol by som rád, rád by som bol taký naivný, ale hmm. tak si nemôžem. Ale to nie je len môj postoj, to je postoj mnohých eh, tých, ktorí eh, Hegla čítali určite dôkladnejšie ako ja. Eh, ale ten, tá marxistická koncepcia, to je jasne, to je tam poznačené, to je tá zakorenina. Ale po druhej svetovej vojne to už bolo dosť ťažko obhajiteľné. Možno, že to... Jo. Tak. Máme ešte posledných pár minút, prosím. Ja ich využijem na to, aby som vám poďakoval všetkým. No a dúfam, takto vás veľmi sa ospravedlňujem za to, že ja teraz budem musieť e, odísť. Ja som sa tešil, že tu s vami pobudnem a zase sa dozviem, čo sa vo filozofii e, deje a čo, ako prebiehajú filozofické diskusie. E, E, e, veľmi ma to obohatilo, no musím ísť naspäť. Dôvod je veľmi jednoduchý a pre niekoho z vás možno bude znieť, ja mám psa. A, a mm, nejak mi to zlyhalo, e, proste žena je preč, dcera odišla preč a tak ďalej, čiže ja ešte dneska večer ano. musím ísť e, venčiť to. No pozor, nie, ja mám sa, pes má mňa. <laughs> ďakujem, ďakujem. Ja, vám za hrozně děkuju, že jste konečne přišel mezi nás. Hrozně no, děkuji. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Bolo Bylo to veľmi obohacujúce. Ďakujem pekne, bolo to pre všetkým obohacujúce. To stačí až tak dobre. a pozdravujte milované Slovensko. Áno. Ďakujem pekne, ale ja teraz som viacej v Prahe. Našim druhom vlasom. Ja vás poprosím ešte